Հաղորդաշար Ստեփանակերտի ու Ստեփանակերտցիների մասին հանրային ռադիոյի եթերում ծովինար Գրիգորյանի մայրաքաղաքն է։ Թեմաները համառոտ Այսօր Արցախի Հանրապետության օրն է։ 31 տարի առաջ պետություն հռչակեցինք, որի մեջ մտնում էր ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը, այլև սահմանակից հայկական Շահումյանի շրջանը։ Ստեփանակերտի հանրակրթություն իրականացնող 13 հաստատություններում հնչել է նոր ուսումնական տարվա առաջին զանգը։ Մայրաքաղաքն է եթերում։ նորից եկավ սեպտեմբերը, նորից աշխուժով լցվեցին դպրոցները։ Ստեփանակերտի հանրակրթություն իրականացնող 13 հաստատություններում հնչել է նոր 2022-2023 ուսումնական տարվա առաջին զանգը։ Առաջին դասարան է ընդունվել ավելի քան 830 երեխա, տեղեկացրեց Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի կրթության եւ սպորտի բաժնի պետ Թերեզա Ղարախանյանը, հավելելով, որ նրանց գրանցումը դեռ շարունակվում է։ Առաջին զանգը առաջին անգամ հնչել է Անանյա Շիրակացի ճեմարանի Ստեփանակերտի մասնաճյուղում։ Այս ուսումնական տարում կգործեն երկարորյա խմբեր, առայժմ միայն Անտոնիա Արսլան հայ իտալական կրթահամալիրում։ Ստեփանակերտի քաղաքապետ Դավիթ Սարգսյանն ու կրթության եւ սպորտի բաժնի պետը ներկայ են եղել 10-րդ դպրոցում առաջին զանգի հանդիսավոր արարողությանը։ Այստեղ պարապմունքներն ընթանում են դպրոցական շենքի վերանորոգմանը զուգընթաց։ Այսօր Արցախի հանրապետության օրն է։ 20-րդ դարի 90-ական թվականներ։ Խորթային երբեմնի հզոր կայսրությունը հոգեվարք էր ապրում։ Նրա մոտալուտ վախճանն ախուսափելի էր։ Պատմական օրինաչափություն է, բոլոր կայսրությունները ի վերջո փլուզվում են, եւ ԽՍՀՄ չէր կարող բացառություն կազմել։ Միութենական հանրապետությունները, որ տասնամյակներ շարունակ կենտրոնի հանդեպ հակակրանքը վարպետորեն քողարկում էին, սկսեցին մեկիկ-մեկիկ իրենց հրճակել անկախ պետություն։ 1991 թվականի օգոստոսի 30-ին Ադրբեջանի Գերագույն խորհուրդն ընդունեց պետական անկախության վերականգնման մասին հռչակագիր։ 1988-ին ոտքի ելած արցախցիներից Գերագույն նպատակը պատմական արդարության վերականգնումն էր, վերամիավորումը Մայր Հայաստանին, սակայն նոր քաղաքական իրողությունները պարտադրեցին մարտավարության փոփոխություն։ Փլուզման սելավից չքշվելու համար անհրաժեշտ էր կատարել համարժեք քայլ եւ սեպտեմբերի 2-ին հիմնվելով ԽՍՀՄ միության գործող համանadrության եւ 1990 թվականի ապրիլին ընդունված այն օրենքի վրա, որ ինքնավար կազմավորումների ժողովուրդներին եւ հավաք բնակվող ազգախմբերին իրավունք էր վերապահում ԽՍՀՄ-ից միութենական հանրապետության անջատվելու դեպքում ինքնուրույն վճռել սեփական պետական իրավական կարգավիճակի հաստատման հարցը բոլոր մակարդակների խորհուրդների падգամավորների մասնակցությամբ ժողովրդական падգամավորների լեռն Լեռնային Ղարաբաղի մարզային եւ Շահումյանի շրջանային խորհուրդների համատեղ նստաշրջանը հրճակում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի եւ սահմանակից Շահումյանի շրջանի սահմաններում։ Դժվար է գերագնահատել պատմական այդ իրադարձության նշանակությունը շարժման տարեգրության մեջ։ Դեպքերի հետագա զարգացումը խորթայի միությունը տրոհվեց, հաստատեց, որ կենսական անհրաժեշտության այդ քայլը կատարվել էր ճիշտ եւ ժամանակին։ Ադրբեջանը, որ միութենական կառույցների գործուն օգնությամբ ամեն կերպ փորձում էր ճնշել եւ ահաբեկել մեզ, քանի-քանի հայկական գյուղեր էին բռնի տեղահանվել, քանի-քանի հայորդիններ սպանվել ու հաշմվել, նտվել բանտեր, գազազեց, եթե ինքն է ուրիշից կախյալությանը ոչ ասում, օրինավոր է եւ աշխարհի կողմից ընդունելի։ Եթե Արցախն է որոշել իրենից անկախ ապրել, անհանդուրժելի է եւ դատապարտելի։ Ադրբեջանի Հանրապետությունն ինքն է ազդարարել 1918-ից 1920 թվականների պետական անկախության վերականգնման մասին, իսկ Լեռնային Ղարաբաղը ադրխսհին բռնակցվել է ուշ 1923 թվականին, ուրեմն ինչի մասին է խոսքը։ Ադրբեջանի Հանրապետության պետական անկախության մասին համանդրական ակտում, որ ընդունվել է 1991 թվականի հոկտեմբերի 18-ին, ԽՍՀՄ կազմավորման մասին 1922 թվականի պայմանագիրը ստորագրման պահից Ադրբեջանին վերաբերող մասին անվավեր է համարվել։ Եվս մեկ հիմք այն բանի, որ Ադրբեջանը կամովին հրաժարվել է խորհուրդների երկրի կողմից իրեն տրված օժիտից։ 1991-ի վերջերին մեր դեմ սանձազերծված պատերազմը բացահայտ բնույթ ստացավ։ Հրթիռներից ու արկերից նկողներում պատասպարվող Արցախցին, Կրկժանում Քարին տակում մյուս թեժ կետերում ազերիների դեմ մարտնչող Արցախցին դեկտեմբերի 10-ին մասնակցելով ԼՂ անկախության մասին հանրակրվեին հաստատեց ազատ ու անկախ ապրելու իր կամքը։ Ձայների ճնշող մեծամասնությամբ արտահայտվեց, որ սեպտեմբերի 2-ին հրճակված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը լինի անկախ պետություն։ 1992 թվականի հունվարի 6-ին ԼՂ առաջին գումարման գերագույն խորը խորհրդի Անդրանիկ Նիստը ժողովրդական падգամավորների ընտրությունները կայացել էին դեկտեմբերի 28-ին։ Հաստատեց հանրակրվեի արդյունքները եւ ընդունեց ԼՂ պետական անկախության մասին հրճակագիր։ Այսպիսով ԼՂ հրճակումն իրավական տեսանկյունից անխոցելի է։ Իսկ ահա աշխարը խոցող անտարբերությամբ եւ անխռով լպիրշությամբ մարդկային ազնվագույն ու կարեկից սրտերը տագնապով հետևում էին եւ սպասում, որ ուր որը վիշապը կկլի մեզ։ Այն գլխից Արցախցուն զոհի դերն էր վերապահվել, անզորությունից թփրտացող կենթանության վերջին ճիգերնանող զոհի, բայց հրաշքը կատարվեց, կատարվեց, որովհետեւ այլ ելք չունեինք ապրելու համար հաղթել էր հարկավոր կա տեսակետ, որ մեզ անկախ պետություն հրճակելը ճիշտ չէր, որովհետև դրանով ըստ էության հրաժարվեցինք հայկական ԽՍՀ-ի եւ Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորման մասին 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ի որոշումից, որ ընդունել էին ՀԽՍՀ Գերագույն խորհուրդն ու Լեռնային Ղարաբաղի ազգային խորհուրդը։ Այս կարծիքը նոր չէ, վաղուց գոյություն ունի։ Դրա կողմնակիցները համարում են, որ հակամարտության ձգվելը բանակցությունների փակուղի մտնելը հետևանքի էին նաև սեպտեմբերի 2-ին կատարած մեր քայլի։ Անկախ պետության հռչակումը միջանկյալ մի փուլ էր միացման ճանապարհին, եւ ԼՂՀ միջազգային ճանաչումից հետո վերամիավորումը իրականություն պիտի դառնար։ Այս նպատակի ազնվությունը կասկածի տակ չեն առնում նրանք եւ այդուհանդերձ համոզված են, որ պետություն հրճակելով շեղվեցինք միացման գաղափարից։ Պատերազմի փորձությունից Արցախի ժողովուրդը պատվով դուրս եկավ։ Ավաղ խաղաղության փորձությանը, որ մարդկային արյուն չի պահանջում, սակայն ինչպես պատերազմում պահանջում է ուժերի համախմբում ազգային նպատակների գերակայություն, նեղ անձնական այս ռոպեական շահերի ստորադասում չդիմացավ։ 2020-ի աշնանային պատերազմում խայտարակ պարտությունն առաջին հերթին մեր անմիաբանության պատճառով էր։ Թվում էր նոյեմբերի 9-ի տխրահարճակ հայտարարությունից հետո պիտի մտածեինք ինչպես վերադարձնել կորցրածը։ Ցավոք պատությունները հաջորդում են մեկը մյուսին։ Հրադադարից ամիս անց դեկտեմբերին Շնամին զավթեց 5 թաղեր եւ Խծաբերդ գյուղերը, Հադրութի շրջանի միակ բնակավայրերը, որոնք պատերազմի ժամանակ չէին գրավել։ Ինչ հանգամանքներում միջև այժմ պարզված չէ։ Այս տարվա մարտին տիրացավ Փարուխին, Խարագլխի որոշ բարձունքների, եղան մարտական գործողություններ, ունեցան զոհեր։ Օգոստոսի սկզբներին նոր բախում հրահրեց Ադրբեջանը։ Դարձյալ զոհեր ունեցանք, վիրավորներ։ Հետևանքը եղավ այն, որ ճշնամուն հանձնեցինք Բերձորը աղավնոն ներքին Սուսը, մինչև օգոստոսի 25-ը բնակչությունը տարհանվեց։ Ռուսական խաղապահներն ընդամենը մի քանի օր առաջ թողել են Լաչինի միջանցքը եւ հսկում են Արցախը Հայաստանին կապող նոր երթուղին, որն անցնում է Բերթաձորի գյուղերով։ Մաս-մաս բզկտվող Արցախում կյանքն անվտանգ չէ։ Այն ինչ տեղի ունենում մեր շուրջը եւ մեր ներքին կյանքում հուսահատեցնում է։ Ռուսաստանի գլուխը խառն է, Ուկրաինայի դեմ պատերազմի վերջը չի երևում։ Ռուսական խաղապահ զորակազմի վարկագիծը որոշ դեպքերում տարակուսանք է հարուցում։ Այն տպավորությունն է, որ աշխարհակաղակական խաղերում ռուսների համար թույլ օղակը մենք ենք, եւ եթե ինչ որ բան պետք է զիջել, ապա իհարկե թույլի հաշվին։ Արցախի կարգավիճակն անորոշ է։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի վերակենդանացման փորձեր են արվում։ Ադրբեջանում համահրանքով են վերաբերվում հակամարտության լուսման այս ձևաչափին, համարելով, որ այն գործել է անարդյունավետ եւ հակամարտություն այլևս գոյություն չունի։ Իրենք այն լուծել են ուժային մեթոդով։ Կրսեր Ալիևը, որ մինչև 2020-ը Արցախին ինքնավարություն էր խոստանում Ադրբեջանի կազմում, այժմ հայտարարում է, թե Արցախն ընդամենը տնտեսական մի գոտի է իր ղեկավարած պետության տարածքում։ Հայաստանի վարչապետն ամիսներ առաջ էր բարձրաձայնել, թե միջազգային հանրությունն Արցախի հարցում պահանջում է նշաձողի իջեցում, այլ կերպ Արցախը պետք է լինի Ադրբեջանի կազմում։ Երևի սա միակ դեպքն է, երբ մեր իշխանությունները փորձում են դիմադարձել Փաշինյանին, վերահաստատելով, որ Արցախի ապագան Ադրբեջանից անկախ ապրելն է։ Եթե աշխարհում գործում են երկակի չափորոշիչներ, մեր պարագայում ինքնորոշման իրավունքը չեն հարգում, ապա կա այլ տարբերակ՝ անջատում հանուն փրկության, Կոսովոյի օրինակով։ Մանրադրամ ենք դարձել օտարների համար։ Մեղավորը օտարները չեն, մենք ենք։ Մեր փրկությունը մեր ձեռքերում է եւ ոչ օտարների եւ պարտությունների չընդհատվող շարանի համար շպիտի մեղադրել օտարին, չէ որ օգնում են նրան, ով ոչ թե միայն ուզում, այլև ջանք է թափում փրկվելու համար։ Առաջին պատերազմում մեն մենակ էինք ճշնամու դեմ, մեր հույսը մենք եւ ոչ միայն փրկվեցինք, այլև ազատագրեցինք մեր պատմական հողերը պահը ճակատագրական է։ Արտաքին ճշնամու ախորժակը երբեք չենք կարողանա զսպել, եթե չհաղթենք ներքին ճշնամուն, անհամեմատ նենք ու վտանգավոր։ Մինչև թե իշխանությունների, թե ժողովրդի համար հայրենիքի փրկությունը գերագույն նպատակ չլինի, առաջ չեն գնա։ Միավորողն ընդհանուր գաղափարը պիտի լինի։ Այն է, մեր ինքնության պահպանությունը, մեր ֆիզիկական գոյությունը հայրենի հողի վրա։ Ցեղասպանությունից փրկվելու համար ոչ թե օտար ափեր հեռանալը, այլ ուժերի գերլարումով, բռունցքվելով հետագա պարտությունները կասեցնելը, մարտը շահելը, պարտադիր չէ ռազմի դաշտում ազատ ապրելու մեր իրավունքը, կյանքի իրավունքը պաշտպանելը։